Një sekond, se është uh, fiks është, po siç pra, ka thënë. Po ftohtë ishte. Mm. Do bëhet akoma më ftohtë. Ëh, mm. uh, për gjithë ju që sapo po zgjoheni, temperaturat në këto momente janë të ulta, miq të dashur. Ka patur reshjet bore në shumicën e territorit të vendit gjatë mbrëmjes mhm. natës. Mm -hmm. Një pluhurosje të vogël edhe në Tiranë, po. por uh, jo që të mbetet mm. në rrugët apo Kish mbetur mbi makinë në fakt. Mbi makinë. Po që bëraku. Po. Zëri im. Jeri. Jera. Po shqip. Shqip po flas, jo, po më del shumë. Nuk mund të dëgjoj si sikur po flas si si ogur. Hey, um, uh, gjithsesi sot është e premte, muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit. E kemi programin të mbushur me me gjëra. Është data 6 janar. Ndryshme, është 6 janar. Dhe është dita e Befanias, meqenëse? Befanias ose uji i bekuar, siç e themi ne. Jo uji i bekuar, po si është uji i bekuar, sot hidhet kryqi në lum. Kryqi në ah, lum sot. Okej, ka lidhje me këtë, është. Unë e di, jo, historia është e një. Ku në Gjanicë nuk hidhet kryqi, se po hodhe kryqin në Gjanicë tretet. Jo, historia e Befanis është një zonjë e moshuar që vjen. E ka vjen në brendotjen. Okej, vjen me me fshesën e saj magjike dhe vendos oh, karamele. Okej, historia e shtrikave. Po, po, po. Tash do na merrni dhe ujin e bekuar, do na e bëni me me do na e bëni kështu me, me karamele. Kjo është traditë në në Itali, nuk e di në vende të tjera, por në Itali e di që është befania. Unë s'e kam idenë. Unë di që sot hiqet pema e vitit të ri. Gëzuar, gëzuar ujin e bekuar Jeri. Gëzuar Blendi. Nëse sot duhet të heqim pemët e vitit të ri, po, pra. kemi kohë boll fundjavën. Për të bërë një kohë për të pastruar. Unë po mendoj që kjo është fundjava ideale për të shkuar në Dajt. Urdhëro? Për të shkuar në Dajt. Ideale për të shkuar në Dajt. Jo, mbase për çfarë fëmijët? Po kam frikë që ka ftohtë. Ka ftohtë, po, po tash ti për çfarë vemi në Dajt me ata? Duhet që fëmijët duhet të nxjerrim edhe në të ftohtë. E di, mm, Olta, po ti je kaq kontroverse në vete. Prandaj ti je kaq e lumtur se Olta miq të dashur. E dëgjoni këtë? E di po se po do. Fillon kundërshtam. Faleminderit se fole po. Ë, themi. E tha në fillim tha që nuk mund të shkojmë në Dajt, se në Dajt shumë ftohtë. Pastaj tha, por duhet të nxjerrim fëmijët në të ftohtë. Prandaj Olta nuk mërzitet kurrë, sepse Olta kur rri me vete, për shembull e zëmë, është duke hekurosur vetëm fare. Po më bëhet kështu zgjidhje, ka sherr pastaj. Se ka edhe mosmarrëveshje e gjëra. Po të paktën nuk është e mërzitur në asnjë moment. Se ka me me me çfarë të merret. Me çfarë të merret? Sigurisht. Po më flas shpesh me veten. Po. Sigurisht. Aha. Të bën mirë të flasësh. Mirë, ëm uh, Pantallona grasha që ti nuk shahesh. Un uh, ku siguros e di mirë se shumë shahem. Po, nuk shahem. Uh, Olta. Nuk shahem. Kthehet pas pak Klubi i mëngjesit në Club FM në 104 LP e para për sot në një ditë të ftohtë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Unë jam Blendi këtu me Jerin. Mirë mëngjes të gjithëve. Me Altinin, Oltën dhe Lorin. E gjithashtu kemi këtu uh, Lorin. Tani Jeri është pa. gati për të na frymëzuar me shprehjen që ka për ditën e sotme. Kemi dhe Oltën pastaj e cila do të na tregojë se si do të venë punët me motin, çfarë ka ndodhur në Shqipëri, detaje nga Gjallë është apo jo? Sa kemi parë këtë botë fundit. Po jam, jam, nice. Jo, jo, po, që ai, ai ka thënë ai. Relax, relax. Ehm, shumë mirë Mark Twain, faleminderit. Të lutem. Kemi tani edhe edhe motin me Oltën në klubin e mëngjesit. Zero gradë është në këto momente, një gradë do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 25% shanset për shi. Do t'ju them që rreth orës 11 do shkojë temperatura minus 1 gradë. Ua, dhe më pas do vi vetëm në ulje. Kujdes nga ora 11 sot. E darkës bëhet fjalë. Tani tani, tani paraditës. Ngriri. Minus 1 gradë. Ndërkohë që për të shtunën parashikohet minus 10 dhe 0 gradë. Si sa e dramatizon mo vlla. Si sa e dramatizon më ti. Të dielën minus 11 minus 10. O po pse dhe e hëna një soi qen? Oh. Minus 11 dhe e hëna. Oh. Wow. Në të gjithë me një bërë. Kështu që Mirë, faleminderit. Minus. Minus. Faleminderit Olta. Si thonë këto goca të reja tani, je minus fare apo oh. s'e thonë. Oh. Më duk sikur kisha dëgjuar, ndoshta. Ti plus komplet. Po. Ehm, um, gjithsesi. Jo, më kujtove për humorin se uh, Mark Twain bën këtë Edhe një herë të lutem shprehjen e humorit. Relaksohu dhe dëfrehu. Dëfrehu. Humori është bekimi më i madh i po. njerëzimit. Thoshte ë uh, Stephen King. Mm. Po. Autori i horror. shumë romaneve. Po. Jo të gjitha horror, një nga thriller, po, t'i quajmë. Po një nga një nga autorët më më popullorë në botë sot. Mm -hmm. Edhe një ë uh, po ta ndjekësh në Twitter, mm. kupton që që Stephen King është një është një human, një mhm. njeri, e kam fjalën, shumë shumë i dashur, shumë i ëmbël, shumë i ngrohtë dhe shumë i thjeshtë. Në mënyrën se si se herë pas here vë Fotot e qenit vet për shembull, mm -hmm. që ka atje në Maine, jeton në Maine, vend shumë i bukur, pak i ftohtë. Bie borë tani po i bukur me pyje, mm. me me det, gjithashtu. Ëm uh, edhe shkruante para ca ditësh. Thoshte po të krahasosh humorin, sensin e humorit, thoshte mm. ai të Obamës me Donald Trump. Mhm. Mm do kuptosh thoshte çfarë diferencë të madhe kanë mes tyre. Sepse mungesa e sensit të humorit thotë ai është shenja kryesore e një mendjeje të mërzitshme. Mos ke shumë, mos, mm. mos kuptoj shumë, mos marr shakan, mos bësh shaka. Edhe mm. po e mendoja një herë pa u marrë fare me personat në fjalë për të cilët ai po fliste, po duke menduar që njerëzit që s'bëjnë shaka, njerëzit që që s'han humor, e ke parasysh që janë se për ty pin fare. As bëjnë, as as pranojnë as shumë. Janë njerëzit për mua Janë të mërzitshëm. Janë shumë të mërzitshëm. Jo, jo, e mërzitshme është është është është pak. Mm. Janë anormal. Mendoj një kam përqendrimin për Po do ishte shumë e zymtë, po t'i mblidhje të gjithë bashkë. Kjo është problemi po, pastaj. Do të ishte një depresion i madh. Është do ishte shumë keq. Do ishte shumë keq. Se thua hajt t'i mbledhim në një vend. Po jo. Jo, nejse. Okej, okay, kemi pas pak kryen e abstrahojmë për këtë. Do shikojmë se ç'do bëjmë. Ose t'ua vëmë se s'u mor, nuk e di. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1642, lindi kompozitori gjerman Johann Christoph Bach. Në vitin 1774, Austria u bë shteti i parë që prezantoi një sistem shtetëror arsimimi. Në vitin 1877, Për herë të parë u botua Washington Post. Në vitin 1877, Thomas Edison demonstron gramofonin e parë me incizimin e fjalëve Mary had a little lamb. Në vitin 1897, Londra bëhet qyteti i parë me taksi motorash. Në vitin 1916, David Lloyd George bëhet kryeministër i Britanisë. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë, bolshevikët burgosën carin Nikola i Dytë dhe familjen e tij në Tobolsk. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë, Finlanda fiton pavarësinë nga Rusia. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e një, u shpall shteti i lirë irlandez në bazë të një marrëveshjeje paqe historike me Britaninë e Madhe. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e tre, presidenti amerikan Calvin Coolidge është lideri i parë që i drejtohet popullit nëpërmjet radios. Në vitin 1957, tentimi i parë i Amerikës për të vënë një satelit në orbitën e Tokës shpërtheu në nisje në Florida. Në vitin 1991, në Kroaci, Armata Popullore e Jugosllavisë bombardoi Dubrovnikun. Në vitin 1995, vegjetarianja Linda McCartney, gruaja e pjesëtarit të grupit të Beatles Paul McCartney, pagoi 4600 dollarë në një ankan bamirësie në Londër për një gjel deti i cili më vonë u shërbye në një restorant. Në vitin 1998, ish koloneli Hugo Chavez zgjidhet president i Venezuelës. Në vitin 2002, aktorja Winona Ryder u dënua me shërbim kundrejt komunitetit për vjedhjen e më shumë se 5500 dollarë në mallra nga Saks Fifth Avenue në Beverly Hills, Kaliforni. This is Club FM 100.4. Hello, hello. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora është tani 7:24 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes të Në gjithëve. valët e Club FM në 100.4 edhe, Edhe në ekranin e Club TV. TV-s. Çdo mëngjes me juve nga 7-10. Dhe sot është e premte. Sot është e premte, muzikën e zgjidhni ju. 0-6-9-27-2-2-2 Është numri i telefonit 0-6-9-27-2-2-2 Kjo, uh, ehm, ka gripi e përfshirë bashkë me Dhe është një grip i tmerrshëm Të ftohtin që ka mbërritur mm -mm. Kemi një censurë që mbeti prej vitit të kaluar pothuajse. Në fakt është e para e këtij viti apo jo? Po. Apo ë? Po. E para e këtij viti. Është e para e këtij viti. Mhm. Mm Qysh uh, nga programi i parë i datës 4, tre programe më parë. Mm -hmm. Dhe ka pesë dhurata, aq sa lodhem t'i përmend që të gjitha. Me thënë të drejtën, kam nevojë për për ndihmë nga secili prej jush. Unë po them uh, që ka një orë nga miqtë tanë tek Primi Watches për atë që e gjen. Ka një kontroll nga Spitali Amerikan. Ka dy bileta për në Cineplex. Ka dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Ka dhe një darkë me Altinin. E shtoj. Edhe ehm, Electronic Line. Ka një dhuratë nga Electronic Line Lori. Ëh, mm. uh, ose një darkë virtuale me Altinin. Po. Po do të gjeni, do të gjeni një fjalë që secili prej nesh e përdor Unë mendoj që ndoshta edhe për ditë. Mhm, mm e vërtetë është. Është një fjalë shumë e thjeshtë, shumë e përdorur. E zakonshme në gjuhën tonë. Kështu që jo ndonjë gjë kushedi se çfarë, apo jo, Olta. Mm -hmm. Mund ta themi këtë? Po. Dhe nëse ju e gjeni, nëse ju e gjeni, fitoni të gjitha këto dhurata. Të gjitha këto dhurata. Mm. Pesë dhurata në klubin e mëngjesit vetëm për të gjetur orë dore, biletat e tjera e tjera. Kështu që dëgjojeni dhe na gjeni këtë fjalë të zakonshme. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmunit të madh që është i rrezikuar. Por kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedent, përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Kështu 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Njëri ndër filmat uh, Për cilin ju mund të shkoni Sot Sot në mm -hmm. Cineplex Duke zgjidhur enigmën Duke zgjidhur censurën e Altinit Duke gjetur fjalën thashë të përdorimit zakonshëm, përditshëm që kemi, ë uh, është La La Land. Mhm. Mm dhe para disa nuk e di, ndoshta 10 ditësh, a diçka e tillë, po dëgjoja një intervistë edhe të regjisorit të filmit. Dhe ajo që thuhej, e që donte, që dilte nga nga kjo ishte se ë uh, ai donte të bënte një film Është një musical. Mm. Por donte të bënte një musical, të cilin edhe njerëzit të cilët nuk e kanë qejf zhanrin musical, mm -hmm. do ta pëlqenin, e do ta do ta shijonin. Kështu që La La Land. Ta shohim trailerin një. Oh, ti do të shikosh. Unë do të flisja për uh, mm. intervistën e regjisorit. Okay, okay. Po. Jo, jo, jo, s'ka gjë, s'ka gjë. Kush e mund? Të mos ja prishë. Ikim shikojmë filmin sot, s'ka. Është uh, Ryan Gosling. Është Ryan Gosling. Është Emma Stone. Po, mm. ka zgjedhur dy aktorë shumë të mirë. Po. Ka zgjedhur dy uh, Ja një klip i vogël altin nga Është Emma Stone. Që shfaqet. Është Ryan Gosling që fishkëllen. Po mendoj t'ia jap një shans si thua ti. Jeri. Mua më duket interesante. Emma Stone shumë shumë simpatike. Po. Ryan Gosling pastaj me gocat. Edhe jo vetëm. Romantik etj etj etj. Interesante. Edhe mund të këndoj pak. Jo shumë lart. Në mënyrë romantike. Skenë e bukur. John Legend është në film gjithashtu? Duhet parë. Po. Ryan Gosling, Emma Stone mish dashur në La La Land, ky musical. Premierë sonte në Cineplex për të gjithë ju të klubit të mëngjesit që doni të shikoni ta shikoni. Ka shumë mënyra për të fituar, shumë lojra. 069 20 70 222 është gjithmonë numri ynë. Po këtë censurë dua ta zgjidh, dua ta heq, dua të jap pesë dhurata sot në klubin e mëngjesit. Sot po ndihem bujar. Jep edhe një herë, lutem klipin. Jep edhe një herë klipin. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmuni të madh që është i rrezikuar. Por kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedent, përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. Pipin e përdorimit të veglave, zgjidhni pipin ju lutem. Mm -mm -mm. Për çfarë jo. luajmë Olta? E kam e kam një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerik. Faleminderit. Duke marrë shembull edhe nga Altini i cili ka mm -hmm. censurën e pathyeshme prej 3 ditësh mendova që ta vështirësoj dhe unë anagramën ta bëj meqë njerëzit po vuajnë, mm -hmm. duke mos zgjedhur atë, le të jetë vuti vuajtja e tyre e plot. A ke menduar aq mirë sa? Mm. Nisi çik rëndë? 2017. Po pra. Nisi çik rëndë. Kibel Mate. Nëse e zgjidhni këtë miq të dashur, keni përfituar një dhuratë në klubin e mëngjesit. K I B E L M A T E. Kibel Mate. E komplikuar. e komplikuar. Bravo. Faleminderit. E po dhe masë të tjeri nuk jepen aq kollaj, kështu që. Po, është e vërtetë. Dy hotele të vogla. Mm. Për anagram. Kështu, um, juve a i keni uh, i keni menduar këto dëshirat për 2017-ën? E di që është pak vonë, po më mirë vonë se sa kurrë. I keni menduar? Jo, unë kësaj jave e kam. Akoma s'e kam menduar. Këtë fundjavë ke, Lona. Ma ka më thjeshtë? Po i kam kështu, domethënë Nuk e kam menduar, nuk duhet. Kam strategji. Duhet t'i kristalizoj kur i thonë. Po s'i kristalizove, ti kush do i kristalizoj? Po pra, po thash këtë këtë javë. Pra. Domethënë këtë fund javë. E kemi marrë shtruar këtë vit. Bëhen ca kristale. Këtë fund javë se nuk duhet të ashtu. Crystal meth, ha? Këtë fund javë. Po. Jo, është është e rëndësishme t'i mendosh se po nuk i mendove, nuk bëhen thonë. Do të paktën t'i çosh nëpër mendje. Mm. Janë këta që mendojnë që nëse universit ia kërkon, po duhet t'ia kërkosh, e ke parasysh? Pa smirë. Ato nuk janë gjë. Pa smirë dhe pa zili. Secili për mm. qejfin e vet. Ka bollok për gjithë. Këtu në Shqipëri njerëzit bëhen, ore, këtu ka këngëtarë që bëhen xhelozë për spikera lajmesh. Secili ka hapësirën e vet. Mund ta bëj? Jo, jo, pse dali? Ti mund ta gjejmë vetëm. Se dali ai dhe jo unë. Ehm, e nejse, dhe sot më treguan një, më treguan një herët në mëngjes, në lidhje me zilinë. Mhm. Se si mund të shfaqet te kush. Po, e kishte qenë një, një mësuese që i pyeste nxënësit i tha, i tha, fëmijë, çfarë doni të bëheni kur të rriteni? Olta, mm. ç'do bëhesh ti? U çua Olta tha, unë kur të rritem zysh, dua të bëhem menaxhere. U çua Jeri, Jeri, ç'do bëhesh ti kur të rritesh? Mm. Unë kur të rritem zysh, dua të bëhem mësuese si ty. Mm. O, bravo, Jeri, ulu, i thoshte atij. Po ti Jeri, ç'do bëhesh ti kur të rritesh? Unë kur të rritem zysh, dua të bëhem legen. I tha, i tha, po, pse, ç'është kjo fjalë, i tha, pse ti legen? Kam dëgjuar babin thashë, kalon me makinë burri, thoshte çfarë makine ka ky legeni. Çe ju dënë që? E bukur. Që smira mund të jetë edhe zilia. Janë të dëmshme. Po roller coaster është tani miq të dashur nga Bon Jovi kënga e radhës. Ju e zgjidhni muzikën sot në klubin e mëngjesit. 069 20 70 222 mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on radio club FM 100.4 enjoy it people. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Ne kemi kundruall këtu Altinin dhe Ortën e Lorin gjithashtu. Lorin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të ftohtë, miq të dashur, por uh, Gjithsesi, por të begatë. Por i begatë, po sepse dëbora është begati. Ëm um, Mos Po, faleminderit. Orta ndonjë raport mbi rrugët a do të kemi apo jo? Pak më vonë. Mm. Mm, mm, mm, mm. Sa të ngrohtë. Po Jeri më trego pak për këtë çështjen uh, e aromave, si është puna e aromave? Mm. Mm. mm. mm. Sensor Wake në fakt në vitin 2014 po, ka arritur që të bëjë një firmë, orë, po. po Në vitin dy mijë e katërmbëdhjetë krijoi një orë me alarm, i cili në momentin që ti e vendosje alarmin kur doje të zgjoheshe. Po. E zëm po themi unë dua në 6:30, e zëm. Okej, po, po. alarmi i kësaj ore binte Blendi, por lëshonte edhe një aromë shumë të mirë që të bënte të bënte të mundur që mëngjesi yt të fillonte këndshëm. Mm. Tani ka bërë diçka tjetër. Po çfarë arome? Këtë e zgjidhje sipas preferencave. Po çfarë kishte? Kishte çfarë? Atëherë ora kishte një pajisje të vogël që vendosej në formën e një çipi, po them unë, po. ishte kjo me aromën që ti zgjidhje e po. vendosje atje dhe në momentin që alarmi binte i orës, fillonte dhe lëshonte këtë aromë fillimisht më të lehtë dhe më pas fillon bëhej më e fortë si aromë dhe kjo të bënte që ti të zgjoheshe në mëngjes. Mund të zgjidhim për shembull bukë të pjekur, Kafe. E, nuk e di tani se cilat ishin aromat, por kam përshtypjen që përfshishin bimët, jo mm. oh, okay. aroma të tilla. Bim. Po. Trëndafili po them. Ah, ah okay. Lule do të thotë, thashë çfarë bime. Por Mirë, tani vjen me një risi tjetër që ta bëjë gjumin tënd më të lehtë dhe më të kollajtë, mm -hmm. që do të thotë e njëjta kompani ka krijuar një aparat special që ka dy çipe të vegjël me aroma të ndryshme. Po. Aroma e parë. Çfarë të bën? Çfarë të bën? Të vë në gjumë, po prap me aroma, aty qëndrojmë, nuk është se ka ndonjë. Po, pra, okay, ke te koka e krevatit në komodinë, kjo është si alarm, po, si radio alarm diçka e tillë. Dhe ti vendos këto dy aroma në momentin e parë që ti fillon dhe shtrihesh, po, aroma. Fillon dhe shtrihesh, unë shtrihem shumë shpejt. Ti shtrihesh dhe në momentin që nuk të zë gjumi. Kemi nga gjysmë me shtrihen. Aha. Hajde më vonë se po shtrihem. Lëshon një aromë që në fakt është trëndafili, pjeshkë, dardhë dhe myshk bashkë, pra janë mbledhur të gjitha këto. Dhe myshk. Po. Dhe kjo aromë fillon dhe të vë në një gjumë të lezetshëm, mm. ndërkohë që butoni i dytë apo cipi i dytë që ti ke vendosur, gjumë i përjetshëm. Të bën jo i përjetshëm, gjumë më i thellë. Okej, okay, i lezetshëm dhe i përjetshëm. Nuk është i mirë. dhe uh, aroma e dytë është uh, e lirit të freskët. Mm të jep uh, ndjesinë e drurit të sandalit edhe uh, sapunave, pra të jep një dhe... aromë freskie dhe kjo është uh, momenti që ti je në një gjumë më të thellë. Pra të ndihmon që të flesh gjumë më kollaj. O desh zuri blen. Po na ikën koka kështu. Po na ikën koka Jeri. Faleminderit. Por ide është shumë interesante, pajisja do të kushtojë rreth 150 dollarë. Bravo, bravo. Ndërkohë që këto aromat uh, kushtojnë 7 dollarë secila dhe zgjat për 2 muaj. 2 muaj, më mirë, lirë fare qe. Flesh me erë myshk, Olta. Po. Asaj, asgjë. Bukur është. Ma vësh mua atë në dhomë, se s'ka ajër vjen këtu, unë do të çmendem. Do i kërkuar kështu po shkruaj. Ai, Nëse, okay, Po, faleminderit. këta kanë bërë një studim fillimisht, të cilat ishin aromat që ndikojnë tek njeriu Te gjumi, të po. vënë në gjumë. Kështu duan, Dhe kanë trëndafila për të zbuluar tjetër, po. që këto aroma e, ndikojnë menjëherë në Mm. gjumin e njeriut për të bërë edhe një gjumë më të mirë gjatë natës. E di çfarë a- arome më ndikon mua shumë në gjumë? Mm. Jo, nuk e di. Aroma, aroma e mëngjeseve të ftohta përjashta. Një sekondë, edhe edhe ndihesh sikur të vodhën. Se ndodh kjo. Po ka një defekt, unë sa ose është 20 minuta. Shtrihesh ajo bie. Kurse herë të tjera zgjohesh për shembull, oh, më. E shikon orën ka 2-3 orë të tjera kështu, 30. Oh, wow. Bingo. Ia bën pastaj, telefonit kështu. I shkel dhe syrin Edhe shtrihesh Aty ah, rriti ah. është si bonus po, është si mm. bonus Ke 2 orë, 3 orë kështu. Parajsë Ça më qeshni Që që aroma dhe tua jeri Nuk e di me këta lloj pune që kemi ne s'kemi as kur të shijojmë I lëmë dhomat vetëm Në që me kështu me brekë në përkër Për ti kur sa më shpejt pra Olta, imagjinon me aromë. Ndërkohë dhoma është aromatizuar aty. Do të jesh s'është dikush që ta nuhasë. Ej, kjo goca ishte shumë interesante. Goca si kukull që po E kishe vendosur aty te klubi mëngjesit, për këtë që mm, e ruanin prindërit me. Mm. Është një vajzë që është aq e bukur Altin. Në Rusi ka ndodhur. Sa që sa që prindërit e saj kanë pajtuar një bodyguard. Po, më shumë. Më fal, disa bodyguard. Po, disa bodyguard. Nuk del vetëm asnjëherë nga shtëpia. Po. Dhe në çdo moment që ajo mund të dalë, që janë të pakta edhe daljet e saj, është e shoqëruar me bodyguard. Angelica Kenova. Ja ka sepse prindërit e po, po. saj mendojnë që ajo është shumë e bukur. Po, pse del, pse del në foto kështu ajo? Po, po në foto po të shohësh janë të gjitha, po në shtëpi dhe janë Të ekspozuara, më thua. Kjo s'ka kuptim fare tash. Domethënë janë dy si janë dy prindër, janë dy prindër. Është gjithë për fam. Sa sa vjeç është vajza e vogël? Ë nuk e di, po diku te 20-ta ndoshta. Okej. Janë dy prindër që kanë një vajzë e cila është shumë po themi e hijshme. Dhe është e vërtetë. Me forma trupore, me sy të bukur, me një trup të bukur me me të tëra domethënë. Mm. Edhe prindërit janë të shqetësuar sepse thon bukuria e saj mund të kthehet në rrezik për të. Mm. Mm, sepse ah. njerëzit mund të duan të marrin përfitime. Përfitime nga kjo bukuri, po themi. Kështu që e ruajnë vajzën. Ndërkohë që vajza poston vazhdimisht në Instagram foto, foto, recipeta, me recipeta, me tanga, me me kanotiere të holla fare, pa recipeta. Shumë e bukur, me thënë drejtën, është shumë e bukur. Ka shumë ndjekës, dhe vajza provokon gjithë kohës. Edhe pastaj ruhet. Provokon brenda shtëpisë. Provokon brenda shtëpisë, po gjithë njeri mund ta dimë për shkak. Ja, po thonë në qoftë se shqetësimi i tyre. Talentin e saj ajo. Në qoftë se shqetësimi i tyre do ishte i vërtet. Tani do të thonë se duhet të vajzë. A nuk do të mbyllte babi Instagramin? Sigurisht po. Pikërisht. Pra. A nuk do të hiqte babi fotot që ajo del kështu në këtë farfej. Unë shikoj tani kam futur emrin e saj në Google Altin dhe ajo është vetë ç'të shohësh. Ajo jo, e pashë dhe unë, të gjitha fotot janë, janë provokuese, okay, po nuk... në shtëpinë e saj brënda Altini në dhomë. Mirë, mirë, është, po nuk është sa... E, nuk e di. Jo, si pa një vajzë shumë, shumë, jeri jam shumë dakord ti jeri. Në shtëpinë e saj në dhomë, po ti pse s'bën për shembull? Ku, unë nuk jam partizan e selfit, Altini. Ja, jeri. Në këtë kontekst, jeri mendoj që Ah. Kapiteni Nemo. Faleminderit. Ëm um, shumë mirë, shumë mirë. Pyetja është çfarë na thon për censurën tënde? Pesë dhurata juve që na bashkoni tani. Dy gjëra kam për të thënë. E para, anagrama për sot është Kibel Mace. Mm -hmm. Është një mace që quhet Kibel. K I B E L Kibel Mace. Edhe kush e zgjidh këtë, ka për të fituar një dhuratë në klubin e mëngjesit që një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Ndërkohë që për lojën e Altinit, e mbartur qysh nga dita e mërkurë. Një fjalë, po ju them, krejt e zakonshme, një fjalë që ne e përdorim shpesh, pothuajse për ditë, që e njohin si pedagogët, ashtu edhe njerëzit që e përdorin të gjithë. Janë të thjeshtë nga ana e arsimit, po themi, është një gjë shumë e zakonshme. Një gjë kështu, që të gjithë e thonë. Dhe ju do ta gjeni dhe gjeni, gjeni këtë, dërgojeni në 069 20 70 222, provojeni. Janë 5 dhurata, 1 orë nga mishtan tek Primi Moçis, orë dore. Një kontroll i plotë në Spitalin Amerikan. Dy bileta nga Cineplex për uh, filmin sonte janë tre filma premierë Why Him, All of a Sudden dhe La La Land me Emma Stone dhe Ryan Gosling. Një shportë me dhurata nga Electronic Line. E gjithashtu dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti që mund të jenë dy shishe me brandy, mund të jenë dy shishe me verë, të bardhë, të kuqe, e kombinime të ndryshme që uh, nga gama e kantinës. Dgjoni këtë, gjeni këtë fjalë, fitoni gjitha këto dhurata një herësh. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmunit të madh që është i rrezikuar. Por kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedent, përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. Kjo çështje e përdorimit të veglave, ju e dini që është e rëndësishme në antropologji, në të gjithë mm. zhvillimin e njeriut, etj, etj, etj. Gjeni atë fjalën pipin e përdorimit të veglave dhe keni fituar një gjë të mirë. Tani, ju përshëndes me këtë. Faleminderit. You know I've been hurt before, yeah, you know the score and I know Hello, wow, wow. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Hello nga Leni, miq dashur, kënga e parë, ora e dytë. 8 e 7 minuta në këto momente ju jeni me Radion Club FM në 100.4 Blendi Jeri, Altini, Olta dhe Lori. Uh, me një anagramë e cila është Kibël Mace në ditën e sotme, ditë e ftohtë, miq dashur. Dhe bravo se si e ke ngatruar. E kam ngatruar, ë? Mhm. Mm ka pëlqyer. Po. Tani do t'i them Kibël Mace gjithmonë. Kibël Mace. K I B E L M A përdoret shpesh herë? C E. Është një fjalë që e përdor. Unë e përdor. Unë e përdor, ë? Po, po. Unë. Ti e përdor Lori. Ti veçanërisht e përdor më shpesh. Po, pra Lori. Oh. Çuditërisht. E janë sekretet e tua, ja t'i marrë vesh publiku. Që ti përdor kështu. Kibël ma. Ashtu i thua ti. Ashtu i thua ti. Ka një formë tjetër. Si i them unë është puna. Mirëmëngjes të gjithëve. E di se ç'përdor shpesh. Mm. E di se ç'përdor shpesh. Kështu, ehm um, Mos provoni që ta hiqnit nga tavanet e makinave, nga çatitë e makinave atë ngricën e vogël mm. që ka mbetur atje, sepse është e ngrirë. Duket si dëborë, por është Po kështu mendova dhe unë. Është akull, po. Ia futa xhameve. Se mendova që ajo do hiqej. E futë kështu te. Ah me me me fshirse. Fshirse, po thashë më ngelën fshirset në vend. Sa janë bërë? Jo, nuk i kujoj lash pastaj. A kishe mjaftueshëm që po, shikoje po? Kishe mjaftueshëm pa. Okej. Ja atë me me, me thënë të drejtën tek ajo nuk e di se çfarë do bëj pastaj. Nuk e di as unë. Aty më sa do ta sjell ta lë tek te kjo qendra kot fëmijën tim. Te kryeministria. Po, pra, meqë vendimet të... merren kat dytë, po them, te dera. Ai do vin kat parë, po. Le ta kaloj atë. Do jetë edhe goca ime aty pa mëra. Pi pi pi pi pi. Do i sjell pasaportën, dokumentat, Ah, nuk e kanë gjetur. Nuk e kanë gjetur. Oh, ja. Po çfarë kanë thënë Olta? Përdorimin, mënyrën e përdorimit, shkakun e përdorimit, jo, jo, jo. mësimin jo, e përdorimit. Jo, jo, jo, jo. Forcën. Jo. Jo. Mm. Jo, pra, jo. klasifikimin. No. Nuk e kanë gjet. Teknikën. Jo. Ja. Tipin, rëndësinë, mundësi. Ja. Jo. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmuni të madhë që është i rrezikuar. Por, kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedent, përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. 0-69-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja 0-69-20-70-222 Kush e gjen këtë ka përfituar një orë nga mishtan tek Primi Moçis Një kontroll të plotë në spitalin Amerikan Ka përfituar 2 bileta për në Cineplexx për filmat sonte Një shportë me dhurata nga Electronic Line Dhe 2 shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbe Të gjitha këto vetëm për një fjalë Për këtë fjalë që po kërkojmë Një fjalë unë i thashë që e përdorim shpesh. Ëh. Mm dhe e përdorim të gjithë. Ndonjëherë më shumë se një herë në ditë. Patjetër. Ëh. Mm dhe është fjalë e cila uh, mund të gjendet edhe në fjalë të urta, në shprehje. E vërtetë. Në idioma, në gjëra të tilla. Dëgjoni edhe një herë, pesë dhurata, një fjalë. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmuni të madh që është i rrezikuar. Por, kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedent, përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. Ndërkohë që fituesi i anagramës apo fituesja është. Flavia. Bravo. Këmbaleci. Bravo. Këmbaleci. Katër gjashtë një i mbaron numri, fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Edhe për ty. Ta kemi unë i parë për uh, vitin 2017 me Gimin këtu. Mëngjes i ftohtë Gimi? Ë. Uh, I ftohtë është fjalë e lehtë, si kështu ngrije pak. si si bërr. Po. Ë uh, libër që e shoh që E ke trajtuar se edhe nga e mbajtura në dorë dallohet që është lexuar e që është shfletuar e që është është palosur të palosur. Është palosur të palosur. Ka ka ka kryer marrëdhënie dikush me këtë me këtë libër. Kjo është çfarë çfarë mua më, më rezulton duke duke e parë. Ë, uh, më trego pak si ishte. me këtë me këtë me këtë emërtim që e vure do ta shikoj kështu me. Megjithëse personazhi siç është Modesta, domethënë nuk i shpëton dot asaj. Ke ke një lloj ose do ta do të hysh në atë lloj marrëdhënie me të. Ëh. Mm -hmm. Ëh, ose e lë librin, se nuk është nga ato libra të lehtë që thua po lexoja, ëh, mm -hmm. dhe ta sugjerosh kshu, me thënë një është libër shumë i rëndësishëm. Është libër që edhe në Itali ka hyrë me me vështirësi. Ka një ka një odise thon. Ka hyrë po, po është është pranuar në Francë fillimisht, ëh. Jo rastisht është pranuar në Francë sepse është vendi i thyerjes së tabuve dhe ëh. Mm Domethënë Sapienza kishte thyer disa tabu. Është piktura, ta piktura është një shekull ndryshimesh në Itali përmes një femre. përmes ndryshimeve që emocioneve. Domethënë ai ajo ka një stilistikisht ajo kalon nga habia për trupin në habi për mendjen. Ëh mm -hmm. uh, ka një ndryshim dhe dhe ajo që është e këndshme te, te libri është ndryshimi i regjistrave kulturor në të folur, regjistrave kulturor në të dashuri, i regjistrave domethënë të ndryshimeve të mëdha në në raport me të tjerët se si komunikon, mm -hmm. po sidomos me veten. Sidomos me veten. Domethënë, pothuajse i gjithë libri Është një lloj ë unë e unë kam konsideruar hareja e guximit. Ëh. Mm Domethënë hareja e guximit të një njeriu që kërkon të njohë vetveten dhe nuk ndalet para asgjëje. Jemi duke folur për romanin Muza e Haresë nga Goliarda Sapienza, i mm. botuar mm. rishtazi nga shtëpia botuese Pegi, shqipëruar nga Aida, Aida Baro. Mm. Ka bërë një punë e di që Aida ka punuar shumë për këtë libër, është një libër i gjatë, është një libër i vështirë për t'u përkthyer. Ëm uh, Por ajo e ka e ka pasur me shumë pasion, me shumë dashuri, me shumë përkushtim dhe ka ardh, ka ardh kjo kjo vepër në shqip, ë uh, ka ardhur mirë, ashtu siç duhet. Uh, ka ka ajo ka punuar 3 vite. Jeri është një prej lexuesve të tij uh, gjithashtu. Kështu që mund të na ndihmosh edhe me emocionet e gjërat po. Uh, ajo ka punuar 3 vite me sa di unë, ai mm -hmm. ka edhe një pasthënie që e shpjegon atë lloj raporti. Edhe se si është njohur. Se si është njohur me Sapienzën, po. por uh, Ajo që është interesante në këtë libër është që aty aty ndërtohet një një figura e një gruaje që nuk bie pre as e poshtërimit as e frikës. Ëh. Mund të kemi debate dhe diskutime pa fund që sjell një personazh si si Modesta me thyerjet e disa tabuve, Ëh, bëhet fjalë sidomos për lirishmërinë e saj si femër për të zgjedhur raportet seksuale dhe marrëdhëniet me të tjerët dhe mm. lëvizjen. Por ajo që është e çuditshme është se pak libra, domethënë e ka e kanë e rrokin këtë ndryshimin psikologjik që merr për dhe dhe a, e ka ndryshime që dallohen nga fëmija, nga nga ai momenti ku ku ku ku del nga nga nga nga motrat, domethënë në në kishë e e në fëmijërinë e vet, mm -hmm, nga manastiri, po. nga manastiri, mm -hmm. domethënë në Sicili derisa rrok domethënë ë veriun e Italisë, mm -hmm. debatet e mëdha kulturore, politike, ndryshimet e mëdha sociale, ndryshimet e mëdha domethënë të, të raporteve të shkollimit, të të gjitha Pra, ne kemi këtë grua që lëviz, po themi vertikalisht nga nga poshtë lart. në për në për Apeninë, në për Itali rrok dhe rrok jo vetëm kulturën e secilit vend, gjuhën e secilit vend, por edhe ndryshimet që janë duke ndodhur kulturalisht, politikisht mm. ndërkohë. Ka, ka ka bërë një duket sikur ka nota autobiografike dhe nuk e shmangën dot se çdo libër mund të ketë nota autobiografike, por po mund mos ketë, po. no, ka një lloj trilli, ë uh, sepse personazhi lind në vitin 1900, 1 janar 1900. Fiks, ëh? Mm dhe dhe përshkruan të gjithë përshkruan të gjithë atë raport ndryshimesh të mëdha, domethënë, ajo që regjistri gjuhësor është nga një habi fëmijërore në fillim fare ku nis me habinë e trupit. Ëh. Mm atë të cilën zbulimi i vetë, zbulimi i vetvetes. Mm -hmm. Vjen dhe ndryshon totalisht në raport me të tjerët duke zbuluar dhe duke kërkuar. Është një femër që kërkon vazhdimisht, nuk ndalet, nuk Nuk... Ka seks, ka zbulim, ka erotizëm, ka vrasje, ka ka dhunë, ka Prandaj thashë, nuk është libër që sugjerohet kollaj sepse ty për shembull ka momente që dikush mund ta marrë si si raport, si një libër që i kushtohet seksit. Fakt mm -hmm. nuk është nuk është ajo pika më e fortë e librit, mm -hmm. nuk domethënë dallohet që nuk ka qenë qëllimshmëria e mm -hmm. saj, por ë nuk do kishte kuptim pa atë librin, domethënë nuk do kishte pa kuptim pa atë sepse nuk mund të marrësh ndryshimin e një femre me vetveten dhe me të tjerët pa pa kuptuar këtë pjesë domethënë mm -hmm. të raportit të rëndësishëm të. Unë do lexoj do lexoj kaf, këtë kafshë brenda nesh, si themi ne. Do lexoj pak nga shpina e librit, po dua që ëm um, ti po lexoj një, pas shpinën e librin. Të më jepni një një ide kur themi që ose kur thua se nuk është një libër i lehtë. Dua të të më të më shpjegosh se çfarë çfarë do thotë ajo. Muza e Hares është libri rebel dhe skandaloz i një shkrimtareje të jashtëzakonshme. Është një roman aventure, një autobiografi e trilluar. Është një roman formimi, por edhe erotik, politik dhe sentimental. Modesta është një grua siciliane, kockë e fortë, me një gjallëri dhe pasion të pazakontë, thuajse imorale për rregullat e shoqërisë së asokohshme, tek dëshirat epshore gërshetohen tek ajo dëshirat epshore gërshetohen me zgjuarsinë. Ajo përshkon të gjitha tufanet historike dhe stuhitë sentimentale e mbrojtur nga një hajmali e paepur e brendshme. Muza e Haresë. Modesta lind më 1 janar të 1900-s dhe qysh prej atij çasti veçse ndërton e formon vetveten pjesë pas pjese, gabim pas gabimi, gëzim pas gëzimi. Po po të kemi parasysh pse them unë që është libër që nuk sugjerohet lehtësisht. Jo, i vështirë në atë po. Është vështirë, është është libër i vështirë. Çfarë çfarë çfarë çfarë nënkupton? Karaktere krejt të ndryshëm të ëndë do të merresh me gjithë rritjen, duhet të kesh durimin të kuptosh një njeri që rritet dhe ndryshon. Aty ka pafund personazhe, ka dhe që nuk ndalet pafund konflikte, nuk asnjë gjë, ja. Ajo nuk njeh domethënë ndalje, nuk nuk ka frikë, domethënë nuk nuk e njeh frikën. Mhm. Ëh, Revoltën e saj ka ndaj posh, ndaj poshtrimit, revoltën e saj ka ndaj atyre që e shikojnë si koncept seksual, si, si objekt seksual. Ë, nuk ka frikë të provojë, hm? dhe këto janë pikëpyetje të mëdha në fakt që kanë që kanë ngritur atë çështje në në në kritikën letrare dhe ose ka qenë pjesë e mohimit të botimit në Itali domethënë e e kësaj për shkak se prekte qoftë marrëdhëniet në manastir, domethënë qoftë marrëdhëniet politike, qoftë marrëdhëniet në në raportet me strukturat e vjetra. Me, po. se edhe raportet grua me grua brenda gjinisë janë disa gjëra që ka mm. prekur disa ndryshime shumë të mëdha, domethënë që të cilat ne sot i pranojmë kështu që kanë ndodhur, por ky mm. libër i merr dhe i i, i fut në atë gjenezën e vet, domethënë si kanë ardhur, çfarë janë, ç'ka ç'ka ç'ka ndodhur në një vend si Italia që ne kemi kaq pranë dhe ku shpesh herë ndikon tek ne dhe jo pak, domethënë, ose qoftë edhe përmes spektakleve, qoftë përmes letërsisë, mm. qoftë përmes mënyrës se si e shikojmë, domethënë, dhe është vendi më i afërt ndoshta më me ndikim tek ne. Ka qenë gjithmonë, duke po. parë që në fëmijërinë tonë Rai Uno-n. Para kohë të fundit megjithatë, nëse do t'i merrim të gjithë vendet, më më shumë ndikim Italia patjetër nga të tjerë. Po, Kurioz Eri, meqë ë mm. bëhet fjalë për një grua e personazhi, domethënë është një libër femror që në autorësi e në personazhe në në të gjitha. Çfarë mund të marrë një grua shqiptare sot? Çfarë mund të mësojë nga nga muza? e haresë. Shiko, për mua Modesta është një grua që mbetet gjatë në kujtesë, të paktën kur e has për herë të parë, sepse është rebele dhe e guximshme në të njëjtën kohë dhe që ti mund të mësosh gjëra se për të bërë diçka, se çfarë mund të kalosh, si mund të kalosh, edhe se çfarë do ti të bësh për të arritur atë gjë. Nuk të duket e çmendur ajo për shkakun? Do të thotë jo, më duket rebele, jo e çmendur. Rebele dhe e guximshme janë të dyja bashkë, sepse mund të ketë njerëz rebelë po pa guximin e duhur. Po kur të mungon guximi, guximi duket çmenduri. I ka ato regjistrat dhe është libër shumë i kujdesshëm në këtë lloj ndryshimesh dhe ti e ndjen psikologjikisht ndryshimin nga siç siç mund ta ndjejmë ne për shkakun që ti mund të shkosh nga Tirana në një fshat e ti s'mund të flasësh aty as për Nietzsche as për mm. as për gjëra të po do ta pyesësh për gjëra të përditshme. Pra, i është përshtatur kësaj psikologjie, mm -hmm. domethënë dhe ë e është përshtatur edhe gjuhësisht. Mm -hmm. Me atë gjuhën e është është është një punë që e lavdërueshme, domethënë ajo në shqip ka ardhur shumë mirë, kështu është një libër që lexohet rrjedhshëm dhe këndshëm. Pavarësisht pikëpyetjeve që që që them unë që ë kjo Modesta ka pikëpyetjet e veta të mëdha, domethënë që Është e papërkryer totalisht, është e as nuk synon të përkryerën. Po, po, po, kjo është e rëndësishme. Është një një një hero ose një heroinë po e quaj un me cene, me shumë cene, me madje gjë, leksioni i parë që është, domethënë është urgjentisht të heqim dorë nga ideja se mund të gjejmë njeriun e përkryer mm -hmm. përballë, domethënë. Mm -hmm. Na duhet duhet ta pranojmë tjetrin me gabime, se ndryshe e kemi humbur, ëh. Hm? Domethënë, nëse ne kërkojmë ë pjesën tjetër, atë engjëlloren, do do të rrëzohemi nga momenti në moment sepse do të kuptojmë që njeriu është gabimtar, domethënë mm. në këtë lloj pike. Kjo ka ngritur pikërisht ato pikëpyetjet e mëdha të një femre, të një femre që sot e has në gjithë botën atë pikëpyetje, cila jam unë, domethënë ku do shkoj, pse duhet të dorëzohem vetëm përpara një projekti, pse duhet të më drejtojnë të tjerët, çfarë do të drejtoj unë, domethënë janë janë pyetje të përbotshme. Mendon mbeten aktuale mm. çështjet që që ngre libri ka moshën e tij, gjërat ndryshojnë. Mendon janë jo, ende aktuale. Jo, jo më kot, jo më kot në në në 20 vitet e fundit ky libër është debatuar dhe stërdebatuar. Pikërisht për shkak të kësaj përhapjeje të madhe ose për shkak se Modesta tani jeton më shumë se sa te ky libër. Mm -hmm. Modesta jeton gjithandej tani dhe tani është më më aktual ndoshta se kur u shkrua akoma. Po patjetër, mm -hmm. domethënë ajo ajo nuhatja që ku po shkon kjo pikë ka qenë në kulmin e vet, domethënë ose kjo i ka paraprirë në, në raportin e të shkruarit, i ka paraprirë një femër me këto pikëpyetje të mëdha, domethënë dhe ë janë pikëpyetjet e, e, e, e gjithë botës së sotme, ë nuk është prandaj dhe libri ka ka bërë bujë, prandaj dhe libri domethënë vazhdon të debatohet mm -hmm. dhe të, mhm. të diskutohet dhe të, ë pikërisht për këto gjëra. Unë të falenderoj shumë për kohën sot në mëngjes, miq të dashur, folëm për uh, Muza e Haresë, uh, një libër i rëndësishëm i letërsisë fqinje, uh, letërsisë italiane, uh, nga Goliarda Sapienza e shqipëruar nga Aida Baro, e gjeni në një librari pranë jush, kudo që jeni. Dhe unë dua të falenderoj për kohën uh, Zotin Baçi që kishim këtu në studio sot. Nuk po blen, pra në këndvështrimin tim tek zona ku unë ushtroj aktivitetin tim, mm. shikoj të gjitha devijimet pa trafik, por nuk mund të themi që është situatë e qetë, sepse kemi flukse trafiku duke filluar duke filluar nga kryqëzimi i Komunës së Parisit pra deri tek fundi i rrugës Sulejman Delvina, pra shkolla Vasil Shanto ka trafik, do afër 100 metra afër kryqëzimit, ka trafik 100 metra afër kryqëzimit 21 Dhjetorit, dhe nga pjesa që vjen nga Zogu i Zi drejt kryqëzimit 21 Dhjetorit dhe vazhdimi i Muhamet Gjolleshës blen nga kryqëzimi Myslim Shyri deri te kryqëzimi 21 Dhjetorit paraqitet me trafik, ka trafik rreth rrotullimit Zogu i Zi, pjesa që vjen nga aksi kryesor, po drejt qendrës nuk paraqet vështirësi, kalohet pa trafik. Ndërkohë që dhe rruga e Kavajës drejt qendrës drejt Rrugës Ded Gjo Luli nuk ka probleme. Pjesa tek Pallati me Shigjeta, i afrohemi pak kryqëzimit 21 Dhjetorit dhe drejt qendrës nuk ka lëvizje me trafik, është e qarkullueshme. Edhe rruga e Elbasanit pa devijuar pa trafik nga Sauku drejt qendrës duhet të kemi duhet të kemi pak kujdes shpejtësinë, nëse mund të ketë zona që mund të ketë ngrirë nga temperaturat e ulëta. Për momentin edhe aksi kryesor paraqitet me pra rruga Elbasan paraqitet me trafik normal. Ndërkohë që unaza sipërme, një trafik i lehtë tek kryqëzimi i rrugës 5 Maj me rrugën Asim Vokshi, ka pak fluks trafiku tek kryqëzimi i spitaleve me rrugën Bardhyl dhe pjesa tjetër që zbret nga bulevardi Zhan d'Ark dhe të gjithë bulevardet për momentin janë me qarkullim normal, por dhe qendra e Tiranës, rruga Abdi Toptani Ej, po, um, shumë më shumë borë në Durrës, është me po, hile kjo punë. Kishte rënë goxha. Megjithëse ne kemi shumë dëgjues në Durrës. Me thënë të drejtën ne tiranasit ndihemi pak të vjedhur, po, pak të na morën pas dorë, pak të mashtruar. To premtime. Nuk e di. Unë thashë vetëm nga bluza që ka veshë Erion Veliaj i këtë Këtë vit ne e kishim siguruar borën, por me sa duket mashtrim. Mashtrim. Ehm, um, duam borën tonë. Burra dhe gra nga 40 vjeç që ngriheshin natën për të parë nëse po binte borë. Nga qejfi. Etj, etj, etj, etj dhe ja ku jemi. Asgjë. Mm -mm. Shumë keq. Dopt. Dopt. Do luajmë kë kam parë unë, keni qejf. Okej. Okay. E pse jo? Lori nuk më duket entuziast. Lori nuk e di pse jo, s'është jo, entuziast, por ka pas qenë mbani mend Lorin në fillim. Sa entuziast ka qenë. Për këtë dhe për shumë gjëra. Tani këtu, Lori. Na 25000 euro, më fal më leji aty, leji aty se më pas. M'i lër mbi tavolinë. Leji aty. Për para thosh, "U kumë." Wow. Është deputet. Oh. O, bravo Altin. Atëherë kemi Altinin miq të dashur që i fillon emri me P. 0692070222 e pasaktë Altin nuk i fillon emri me P, më vjen keq. 0692070222 çfarë po mendoje? Pandeli Majko. Pandeli Majko. Meqë ra fjala. Mm. E kam parë zotin Majko, dje. Po nuk e zgjodha. Po si thashë? Po, është dikush tjetër. Por edhe Majkon e kam parë dje. Apo se kam rënë. Një sekondë, një sekondë. Mm. Mbaroj. Mm, Hajde, s'ka gjë një sekondë. Hajde, s'flet. Nëse njerëzit e dinë se kë kam parë, e dinë. E gjejnë. 069 20 70 222 069 20 70 222 i pari do të fitojë një dhuratë, jepi Olta. Atëherë është i gjatë. Futet te të gjatët? I, jo? Futet te mesatarët, por nuk është... Po e po quajmë okej, okay. po e quajmë është mjaftueshëm i gjatë, për shembull... Për ty do ishte perfekt, po themi, si gjatësi. po, a është ky i martuar? Tring do me thënë po A kanë filluar thinjat e para në kokën e tij? Jo Jo Jo është E ka ruajtur Bravo Vazhdojmë me Lorin tani Sepse ka vrarë Dimë që është një socialist i martuar Dhe pa thinja Dhe pa thinja Ka pas lidhje Çudi e madhe se, Zakonisht Socialistët e martuar janë të gjithë të thinjur Ose, ose Qimerënë, po vazhdojmë me Lori. Vazhdo. Ë dikur në kur Rama ishte kryetar bashkie, ky kishte lidhje me bashkinë? Me Domethënë ka pas lidhje në bashki ky, ka punuar në bashki? Tash pyetja jote Lori është është ka një gjë që mund të përgjigjesha definitivisht jo ose definitivisht po. Ti e ke fjalën për domethënë në stafin e Ramës. E, në në bashkinë. Në bashkinë Tiranë. Po. Jo. Ja, më keq. U dogji Lori. Vazhdojmë. Tani ky mban syze? Mirë ja theltin. Jo, nuk mban syze Jeri. Atëherë e kemi pa syze të martuar akoma, nuk ka punuar në bashkinë e Tiranës. Mhm. I fillon emri me T. Jo. Kush është më? Po me B. Ç'do ti më lë. Në me B jo. Kujdes, un thash, un thash, po e ndihmoj pak. Mm. Un thash nuk ka punuar në bashkinë e Tiranës. Po mirë. Tarirarararara 8:52 minuta në këto momente jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s, po. Blendi, mirëmëngjesi. Ti je Jeri, mirëmëngjes të gjithëve. Kurse ti je Altini, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Altin, kurse ti tjetra je Olta, mirëmëngjesi. Dhe ti tjetri je? Lori, mirëmëngjesi. Po. Lori, kisha dy më. Po, okay. Ehm, Olta, kemi ndonjë fitues tani apo jo? Po, kemi parë, domethënë ti kishe parë. Unë kisha parë. Niko Peleshi. Po, e vërtetë, kisha foto. Zeni 109 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë kam Irenën fituese të këngës së ditës, 124 i mbaron numri, mm, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Atlasi Tash Atlasi nuk ka kuptim. Dritarja, era, Gota. pema, lulja, po. gjethet, bora. Por larg bie shumë po. fjalë. Ftohtë. Dëgjoni pak, dëgjoni pak. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmunit të madh që është i rrezikuar. Por kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedent, përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. Edhe këtë të përdorimit të veglave. Llojet. Jo. Lehtësinë. No. Jo. Punën. No. Jo. Nuk kam. Shpejtësinë. Jo. Jo. Aftësinë vazhdon të thuash. Aftësia është e kemi thënë që është e mirë, po është disa të herë jo. që është e pësuar. Ndjenjën, rastin, Do marr një Ngjashmëri. vendim ekzekutiv për të ndihmuar pak. Jo, jo, jo. Përvetësimin. Jo, jo. Bravo për vetë. Zgjuarsinë. Jo. Jo. Uh. Jo pra jo. Manualin. No. Ideja është që Unë them t'i ndihmosh. majmuni, majmuni ëm këta majmunët e mëdhenj, primatët si quhen, ëh? Tamam. Po. Kanë edhe kokën më të madhe, trurin më të madh, janë gjenetikisht kushërinj tanë. ë uh, krijuan si thua aftësin për të përdorur veglat. Tan. Por këtë nuk e bën një herë. Se ta përdorësh një vegël një herë është një gjë. Por ta përdorësh vazhdimisht është një gjë tjetër. Ta kthesh në një gjë tjetër është e rëndësishme. Tani ngjelet vetëm themi fjalën. Jo, jo, nuk e themi fjalën. Por i shkoj më afër fjalës. Ka të bëjë me këtë pra. Mhm. Me ka të bëjë me përsëritjen. Okej, okay, mirë. Po mirë, unë po ndihmoj, unë thashë po ndihmoj, nuk thashë po ç'ndihmoj. Se të gjendë një pra. Okej, okay, dakord. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmunit të madh që është i rrezikuar. Por Kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedent, përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. Mmm, këtë të përdorimit të veglave. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Dërgoni një pyetje nga aktualiteti që shkojmë Filltë muzika mos uh, bëj asnjë ndërhyrje. Numri i të prekurve nga gripi sipas mediave, të paktën deri dje. Sot do ketë një numër tjetër. Kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit 069 20 70 222. Staring at the staring at the empty room. Looked at a thousand different pictures that your mother took. Llogari e vogël del 6. Ti rrin komti. ja, si në radhë te banka. U rehatova. Ehm. Um, Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirë se keni ardhur në program. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorin. Mirëmëngjesi. Në Club FM 104. Njëra nga historitë që me thënë të drejtën. Mm. Unë e kam pak shumë në ajër. Në ajër dhe të nisur këtë historinë, po. madje e kapa nga reagimi. Ndaj ndaj historisë, ë mm -hmm. uh, reagimi ka qenë i i vejushës uh, doktor Florit. Ëh. Mm. Uh, edhe ka qenë ndaj portaleve, po jo vetëm i saj, edhe i, i një miku të ngushtë të Florit, uh, Landit. E përshëndesim Landin, Landin e kam edhe vetë mik, po. ë uh, kanë qenë bashkë në West Side Family, ata janë mm -hmm. shumë shumë miq të vjetër e të ngushtë. Janë them akoma edhe pse Flori s'është sepse mbeten. Por gjithsesi, historia është e tillë. Ëm um, dhe lidhet me diçka që edhe mua më përket si i profesionit në gazetari e tjerë e tjerë. Edhe ajo që kemi folur vazhdimisht këtu për të kërkuar etik mm. në media për të kërkuar vërtetësi në media për të kërkuar respekt në media ndaj familjeve, ndaj njerëzve, ndaj ndjenjave të tyre. Për të respektuar etikën, është është është kusht. Edhe sot në një treg konkurrence të egër ku njerëzit janë të gatshëm të thonë çdo gjë, të shkruajnë çdo gjë, të publikojnë çdo gjë, vetëm e vetëm për të marrë ca klikime. Pavarësisht nëse është e vërtetë apo jo, Pavarësisht se edhe nëse është e vërtet, se vërtetësia nuk është i vetmi kriter. Nuk mund të thuash në qoftë është e vërtet do ta botoj, se ka shumë të vërteta. Por nëse është e vërtet, Shiko, dhe nuk ka rëndësi. E vërteta kur ti ke qenë prezent, më fal. Patjetër, jo, dakor. Po- jo, e vërteta e thënë gojë pas goje që transformohet gjithmonë. Kjo s'ka lidhje fare as me gojë pas goje ieri. Kjo jo, është Jo, po shpesh herë ndodh kështu. Të ta tregoj se çfarë ka ndodhur është një spekulim ë mm. Po, e hasa diku në lidhje me disa fotografi. Po, pra, po. shkurt ë e veja e, e doktor Florit ka pasur kontrollin e e një llogarie në në Instagram mm -hmm. ku kanë qenë foto të artistit e Tam. familjare etj. Dhe këtë ja kanë hakeruar. Dikush ja ka ja ka marrë, kemi dëgjuar shumë nga këtë histori mm -hmm. ku dikush arrin gjen passwordin ta merr dhe i ka fshir. Gjithashtu. Videon dhe fotot po. Kjo ka arritur ta rimarr mm. llogarinë e saj, por jo të rikuperoj fotot dhe videot që i kanë fshirë. Tani unë duhet të them një gjë, unë nuk e kam lexuar lajmin origjinal. Por nga reagimi mm. kam kuptuar që këta në portale dhe nuk e di as kush portal ka qenë. Mhm. Mm këta në portale e kanë parë që janë fshir fotot dhe kanë thënë që Kjo i ka fshirë. I ka fshirë vetë ajo. Sepse do të fshinte ajo dhe pastaj domethënë duke lënë lexuesin të të nënkuptojë, a ku di unë se çfarë, që ajo po fshin të kaluarën, ë, të shoqin mm -hmm. apo apo që s'ka lidhje fare, përkundrazi, kundërta është e vërtetë. Edhe këtë e kanë bërë duke menduar se kështu duhet të jetë. Sepse s'ka se si të jetë ndryshe. Një lloj hamendësi. Ne e pam, fotot ishin, fotot janë. I ka fshirë, i ka fshirë ajo. E kupton? E mendon se sa se sa e dhimbshme mund të bëhet për për personin pastaj. Normal. Që që nga njëra anë pas ditë humbje me një fotot, po, po, që që kanë vlerë emocionale, kanë vlerë shpirtërore apo videot që kanë qenë aty, mm. që dikush mizorisht i ka hakeruar, i ka fshirë, i ka ashtu. Apo t'u t'u t'u fryj këtyre mizave tash që spekulojnë sikur Ka dashur ta bëjë. Neveritëm në thelb. Është shumë shumë shumë e keqe. Se e zëmë e dëgjon një, nuk e di, e, e, e, e lexon dikush është familjar që mund të jetë një nën, një prind, një fëmijë, një ashtu. Mm. Ore çfarë po ndodh? Pse ke fshir fotot? Po thonë që ti ke fshir, e kupton? Po, po, po. Është është është skandal. Kështu që uh, Landi, Landi ka Landi ka reaguar nga ana e tij, ka nxjerr një një foto në Instagram që është uh, vdekja. Mm. E ke parasysh vdekjen me Kafka me me mm. kapuçë me atë? Edhe shkruan, e dashur karma. E karma është ajo besimi që çfar të mbjellësh do korrësh. Lejo e bëj që abuzuesit e shtrembëruesit e së vërtetës ose të lajmit ose trilluesit ose çdo person që nuk i mendon asnjëherë ato që thotë e shkruan ose që i mendon e që gjithsesi vepron të mos shijojë, i apo e vetëm tmerret, lemerinë, lebetitjen, agoninë, të keqen, ligësinë shumëfish që do t'u servirësh herët ose shumë herët në këtë jetë, por edhe në tjetrën. Babagjyshi i viteve të zi. E shkruar sigurisht nën emocione, në në ashtu po. Nuk e di se pse po e bëjnë këtë gjë. Domethënë është është kjo nevoja e e e e shpifur, edhe edhe njerëzit e, duhet ta kuptojnë që reagimi është janë kthyer në Jo, ideja është që këtu nuk ekziston një lloj drejtësie që ta hedhësh në gjyq dhe ta ai të mbyllet oh. përfundimisht dhe të dëmshpërblejë për gjithë jetën. Uh, më beson. Duke qenë se nuk është kjo, edhe Bënjë nëse qef. nëse unë shpresoj, jam duke i kryqëzuar gishtat që të ndodhi, por ka ndodhur. Nëse do të ndodhi që ne në këtë vend të arrijmë që të Kemi një sistem drejtësie të pastër, e shpresoj ka një shans tani që mund të mm. ndodh. Mund të ndodh. Por nëse do të ndodhte, do të ishte e tillë që ti shkon edhe e merr të drejtën tënde në gjykatë. Altin, këtyre portaleve ua ul brekët figurativisht. Po po. Për 5 minuta. Ua merr. Shumë ua merr biznesin, ua merr, ua merr biznesin, sepse janë aq aq rëndë nga ana Nga ana e nuk është është monstruoziteti është kështu. Janë injorant. Janë shumë prej tyre, shumica prej tyre janë injorant komplet. Nuk kanë nuk kanë nuk kanë sensin e, e përzgjedhjes të edukimit të të medias vetë se çfarë duhet të jetë. Nuk kanë idenë fare. Është vulg ë uh, vetëm që është i ngritur në në populizëm edhe i klikuar. Edhe bëjnë këto gjëra për të fituar para, pa menduar që që abuzojnë me jetën e tjerëve, me ndjenjat e tjerëve, me me me kujtimet e tjerëve. Patjetër. Kështu që. Edhe të bësh para ti me me kujtimet e mia, të bësh ti para me dhimbjen time, por kjo është është është shumë e rëndë. Po këtu jemi. Po lexoja një tek peizazhe.com. Ardian Vehbiu ka shkruar një gjë vetëm dje apo pardje. Uh, lidhje me këtë. Uh, Umberto Eco i ndjeri profesor u ça derisa mhm. vdiq duke thënë që interneti po bëhet platforma e budallenjve, platforma e injorantëve, platforma e idiotëve, platforma e të këqinjve për për të përhapur llum. Edhe ti shiko se ku informohen njerëzit, është edhe faji i publikut. Publiku shkon të informohet nëpër sa faqe poçaqi që vetëm informacion nuk, le të kuruar, por mhm. informacion dhe ata që i drejtojnë dhe ata që janë atje ata që punojnë nëpër ato, që marrin nga nga 300.000 lekë, nga 400.000 lekë sa sa të përdorur që i mbajnë me lajme këto këto portale, janë njerëz që ose s'e kanë mbaruar shkollën, ose s'e kanë formimin, ose janë ose janë të dobët, ose nuk punojnë dot në një platformë pak më të profesionalizuar. Po gjithsesi. Kaq për këtë. Unë e, e, e kjo më ka ngacmuar vetëm kështu. Nuk e di fare as ku janë botuar, as dua t'i lexoj, as më as i lexoj dhe kam filluar të fitoj qetësinë time nga këto budallallëqet. Mm -hmm. Por që kjo është çka ka ndodhur. Tani është koha për të dëgjuar nga Robbie Williams. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Faleminderit Jeri, ja ku jemi bashkë me çunat dhe gocat këtu në klubin e mëngjesit. Sot muzikën e zgjidhni ju, miq të dashur, 069 20 70 222 për kërkesa muzikore. Ato jua pranon një vajzë e quajtur Olta. Po po. Mm -mm, që kishte ëndërr të bëhej presidente. Kur ishte e vogël. Po ja që s'u bëra dot. Presidente e një stacioni radiofonik dhe ja që u bë. U bëra vërtet? Po. Wow. Kemi shpallur nga sot presidente e këtij stacioni radiofonik. Ta gëzosh. Je ti oj ta gëzosh. Ua faleminderit. Një ëndërr që bëhet realitet. S'e kisha menduar ti shumë. Do vish të jetosh këtu? Pak me entuziazëm Olta. U bëre presidente tani. Po prit se e di se çfarë do bëj tjetër. Ë, do marrësh një kamzhik. Mhm. Do kesh një kamzhik, ë Kujt do t'i biesh të parit? Zëvendës presidentit. Ga, gati është, gati për t'i po. rënë dikujt. Cili është? po kamzhiku Jeri, nuk është kot. Po ti e e kupton? Mbahet edhe varur. Jo, mirë. Urdhëron Jeri? Sa për presion psikologjik moj Olta, jo ta përdorësh. Mbahet varur. Po bravo. Po bravo. Po. Faleminderit. Oro. Ej, um, gocat kanë menduar një fjalë, duan të luajnë sharadio. Kemi po, një po. javë pa luajtur. Po. Edhe Për këtë vit nuk kemi luajtur akoma. Më ka marr malli. Shumë më ka marr. Gati. Gati. Atë. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atë. Mm. Fjala juaj çuna. Çubani, çubani. Pam. Është është është një gjë që hahet. Bravo. Po me gjë Jeri. Në rregull, lëre se u gjet. Si sheti ky Altin? Të mos, të mos. Dëgjo, ato bëjnë shumë të mira. Ëm, e di, por si quhet ajo gjella që bëhet olta me ato? Çomlek. Çomlek, po. Çomlek. Faleminderit. Çomleku. Po ç'ne që menduat për çomlekun? Ka qenë. Jo për çomlekun. Jo, jo, e di për ingredientin e tij. Për përbërësin bazë. Nuk e di, mua më pëlqen si fjalë. Por nuk është se i preferoj. Mhm. Mm mm. Nuk i gjej asnjë fjalë me cilën të rimonte. Po mendoja mos rimon me ndonjë gjë. Por jo, jo. Ja. Nuk ka. Tani na futen. Tani vetëm vetëm po të, po pra. Po vetëm po të flasim si fëmijë. Për shembull, ra shumë borë, dolën ca ujka. Çuna. Nuk e di tani, është është bërë shumë e lehtë tani. E ka tjetër në listë. Njerëzit, jo, po edhe i filmojnë krimet, e ke parasysh? Po, ka teknologji tani. Po. Domethënë ti bën një shkelje, bën një shkelje ligjore, hedh edhe një video. Po. Tashi e ke gjithë ndër. Krenohesh po. me makabritetin që ke bërë. Mm. Me çfarë fjalë tek videot? Një video ka mjaftuar për ta shpallur në kërkim këtë artist sërish. Mm. Po. Është pyetje për ju. Ndërkohë që 19000 ishte përgjigja e fundit në lidhje me numrin e njerëzve që janë E ka gjetur Eva e para, dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Janë me grip. Ndërkohë që ky artist është shpallur sërish në kërkim. Mhm. Mm 069 20 70 222. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Gjatë viteve të fundit, ataku në zemër është bërë aq i zakonshëm saqë është gati për të hyrë i pari në listën e shkaktarëve më të mëdhenj të vdekjes. Por nëse nuk e keni ditur, ky problem mund të parandalohet nëse i dini simptomat e tij. Ja cilat janë ato. Shkurtim i frymëmarrjes. Nëse mushkëritë nuk marrin aq oksigjen sa duhet, atëherë as zemra juaj nuk do të marrë gjakun e nevojshëm që i duhet. Kjo do të thotë se këto dy sisteme janë të lidhura dhe nëse nuk e keni njërën, s'do ta keni as tjetrën. Në rast se përjetoni probleme me frymëmarrjen, është mirë që të shkoni menjëherë tek doktori, pasi mund të nënkuptojë se jeni afër duke pësuar një atak në zemër. Presion në gjoks. Nganjëherë njerëzit injorojnë këtë shenjë për shkak se mendojnë se është normale dhe nuk shkojnë tek mjeku për t'u kontrolluar. Presioni në gjoks është një shenjë e qartë dhe më e dukshmja nga të gjitha se një atak në zemër mund të ndodhë në të ardhmen e afërt. Herën tjetër që ndieni presionin në gjoks, shkoni tek mjeku. Lodhja. Lodhja është një tjetër shenjë e cila tregon se mund të keni atak në zemër. Kur arteriet ngushtohen, ato nuk lejojnë që gjaku të qarkullojë siç duhet, që nënkupton se muskujt nuk marrin atë për çfarë kanë nevojë dhe për këtë arsye ndiheni të lodhur. Kështu që keni kujdes nëse filloni të përjetoni lodhje pa arsye dhe shkoni tek mjeku juaj. This is Club FM 100.4. Qepujka ka thënë Genti i pari dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Censurën akoma. Censurën. Censura miq të dashur është Jo, jo, më jo, më ka jo. shkruar edhe mua personalisht, më thonë, a mos është dobia, domosdoshmëria? Ah, jo, jo. Them është e pasaktë, as dobia as domosdoshmëri nuk është e saktë. Mm, mm. Ëm, ç'të të them, ndërkohë që stresi është në kërkim. Po stresi është në kërkim? Goni 901 mbaron numri Bravo, fiton Goni. dy bileta Bravo. për në Cineplex. Goni mund t'i marr biletat që sot për uh, filmat. Filmat në Cineplex janë 3, All of a Sudden, Why Him dhe La La Land me Emma Stone dhe Ryan Gosling. Ëm um, nga i njëjti regjisor që na solli Whiplash. Pam. Pra është i ri dhe oh. goxha premtues. Domethënë La La Land ishte i njëjti regjisor apo jo? Mhm. La La Land po, dhe Whiplash është i njëjti regjisor. 19 janar 1985. Me bateristin. Me bateristin. Po, me bateristin po. Super film. Shumë i mirë. Yes sir, yes sir. Super film, kështu që Shkoni, shikoni këtë. Po ai ka thënë dua të bëja një, doja të bëja një musical që edhe ata që nuk e pëlqejnë musical, do ta pëlqejnë. Mm -hmm. Do ta pëlqejnë. Kështu që mbetet për t'u parë nga sot e mbrapa. Tani kemi pesë dhurata, një mori dhuratash miq të dashur për një fjalë, një fjalë shumë zakonshme, Një fjalë të përdorur vazhdimisht në gjuhën e përditshme. Dhe ju do ta gjeni se cila është fjala. Altini e ka mbuluar me një pip këtë fjalë. Është nga një program që ka lidhje me natyrën. Mhm. Mm edhe me majmunët e mëdhenj. Që u bien, u bien xhezit. Dëgjoni si i bien xhezit majmunët e mëdhenj. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmuni të madh që është i rrezikuar. Por kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedentë, si përfshirë këtu edhe e përdorimit të veglave. Këtë pra, Të përdorimit të veglave. Dëgjoni si përdor shkopin. Ja. Sa lezet. Jo. Instiktin. Jo, nuk është instinkti. Teknikën. Teknika është pas. Jo, jo, jo, jo. Është më e thjeshtë se aq. Shprehin. No. Nevojën, më thon tash nevojën? Unë mendoj që sa herë që ne themi më e thjeshtë, më e vështirë. Më e vështirë bëhet. Po. Në dimën e vërtet. Po Lori. Ha Lori, do të ja vësh ti, do të teshtish. Dy parë të tua. Doja të teshtija. Ta ulim mikrofonin. A ti do që të teshtish? Vazhdo, jepi. Në emision. Shi shi shi shi shi. E provokon vetë. Shi shi shikon. Ço ta vësh të shtish atë emisionin. Kaç. Ja, shëndet Lori. Se njerëzit mundojnë ta, e ke ke parasysh kur njerëzit mundojnë ta kruajnë hundën duke duke lëvizur. Duke bërë gjëra kot, duke Ta kruash hundën pa duar. Unë kam mm, kollaj. E di sa ashtu, sepse e fillon ta kruash hundën pa duar në fillim. Edhe thon që do ia dal, pastaj fillon ndjen të kruara të tjera në edhe do ta fusësh diku ta ta fërkosh. Ti gjitha ashtu i merr ti. Okej. Ehm um, Ne e kemi sharadion tonë. Kështu okay. që vajza kur Kështu që vajza kur të keni qejf. Nëse ju doni, patjetër. Ju sfidojmë tani në klubin e mëngjesit. Sharadio e kthimit miq të dashur, e vajzave ishte qepujka. Mhm. Mm Jonë është Tirana ta bën mbrapsht. Po, po, ka qenë, e ke dëgjuar ti shprehjen? Tirana ta bën, nëse ja bën Tirana, Tirana ta bën mbrapsht. Po, po. Ishte për urinën. Po shumë njerëz kishin kuptuar sikur Tirana të mbërthen. Ai ishte marrë si pozicion seksi Eri. Tirana ta bën mbrapsht. Në fakt ashtu tingëllon. Po, tani që bëjmë po, me të. Faleminderit, nuk jam. Jo Tirana. Nuk jam këtu për momentin. Ndërrohemi. Tani mos na hutoni nga fjala e juaj. Mos hutoni. Më shpjego pak si hmm. aktivitet. Ëh, po. në çfarë kuptimi aktivitet? Është një aktivitet që njeriu e bën. Ëh. Hmm. Sepse i pëlqen ta bëjë. Edhe është një aktivitet që unë nuk e bëj sepse nuk e kam nuk më nuk e kam mësuar. Është profesion. Jo, nuk është profesion. Nuk, nuk është profesion. Jo, nuk është profesion. Po është një veprim që bën po, njeriu. Një aktivitet. Dhe me po. sa kuptoj unë nuk është aq i këndshëm si jo, veprim. Jo, nuk është. Jo, nuk është i mirë. Veprimi vetë nuk është i pakëndshëm. Po kur e bën? Pasojat. Ah, pasojat. Pasojat e tij është si droga Eri pak a shumë. Në droga mund të pëlqejë njerëzve, por uh, kur të bien dhëmbët pasojat. Konsumimi i diçkaje, domethënë. Është. Jo, jo, s'ka të bëjë. Jo tamam konsumim. D. D. Du. Du. Durimi. Durimi. Jo. Duhani. Droga. Jo, jo, vampiri. Jo, jo, Eri. Nuk është diçka e tillë. Shumë larg. Jo, më nuk e ai. Mund të them Eri që jeni afër, jeni afër në një. Është e lëngshme? Jo, nuk është e lëngshme. Jo. Nuk preket me dorë. Nuk preket me dorë. Nuk preket me dorë. Po, me çfarë preket? Apo nuk preket fare. Është një gjë që për shkakun kur ti bën, po themi stërvitje kur bën zogu. Kur bën vrap, Themi vrapi, vrapi nuk preket me dorë. Apo jo, po, po pra bën vrapin, ashtu. Nuk e di pse më trashi kjo. Mund ta bësh kudo nëpër Tiranë, ka cepa plot, ka mënyra të ndryshme për ta bërë këtë gjë. Njerëz që e bëjnë deri në orët e vona të natës ose të mëngjesit, vazhdojnë e bëjnë. Po ne këtu asnjëri nuk e bën. Ne nuk e bëjmë. Ne nuk e japim ndihmën e tretë tjetër. Ka O, janë këto që pas Pastram me vazhdo ti me. Ore s'ka lidhje po fare me pastrimin. Na çmende. Nuk ka të bëj as me urinimin Olga, as me hedhjen e plehrave nga balkoni dhe as me pastrimin. Faleminderit. Altini mund ta japësh ndihmën e tretë, lutem. Kthehet në një ves Eri kur ti e bën shpesh. Çu, çu. Ta. Çu. Kur e bën shpesh mund të kthehet në një ves. Bëhet si zakon pastaj. Oh. Dhe ka raste Eri që ti mund të lësh Shta! A, a, a, fillon me A Jo Që mund të lësh shenjë Mund të lësh lesht U, u, u Bë, bi A, pra, bi, bi, bi O, ja, o, zot Bën njeriu, pra Oh my god E bën në ka Oj, oj, oj O, zot i madh Pa dhe një premtim, mban mënd kur, kur para një tre vjetë e gjysëm Kur erdhi qeveria në pushtet atëre? Po. Një long long long mm. time ago thanë do ta zhdukim këtë nga E zhdukën në fakt. Këtë këtë këtë këtë këtë kështu. Kancer. Këtë kancer moral. Po. Po çfarë bëj? Ishin dy gjëra që donin të zhduknin, të luftonin. Ëm Dhe dhe këtë gjë të këtë gjë të përdorimit të veglave. Mhm. Mm Kjo gjëja ishte e censuruar nga Altini dhe ne kërkonim fjalën. E fjala nuk u gjet dot ditën e parë, të dytën dhe të tretën dhe tani janë grumbulluar dhurata një orë dore. Nga miqtë tanë tek Premium Watches, ndodhet uh, në rrugën Sami Frashëri, Më falni, ndodhet në rrugën Abdyl Frashëri. Abdyl Frashëri. Abdyl Frashëri. Po janë vëllezër, nuk uh, ashtu. Abdyl Frashëri, shumë pranë me Librin Universitar, në njëjtën anë të rrugës. Kemi pastaj uh, nga miqtë tanë te kantina e pijeve Gjergj Kastrioti, dy shishe mund të merrni dy shishe me Brendi Skënderbeu, mund të jenë uh, verë e kuqe, mund të jenë, domethënë ju do të vendosni se çfarë do të zgjidhni nga ato. Kemi mhm. pastaj dy bileta për filmat sonte në Cineplex dhe mund të zgjidhni ndër tre filma të tre janë shumë të mirë La La Land, Why Him dhe All of a Sudden. Mhm. Mm do të fitoni gjithashtu një shportë me dhurata nga Electronic Line. Electronic Line që ndodhet tek uh, Sheshi Wilson dhe një kontroll, një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan. Do thotë, ju shkoni në spitalin amerikan dhe mjekët atje do të bëjnë kontrollin standard mjekësor për ju falas ose për njërin nga njerëzit e familjes tuaj. Të gjitha këto për të gjetur një fjalë. Dhe fjala është gjetur. Është gjetur nga Irena. Bravo Irena. Irena. 124 i mbaron numri dhe ka thënë zakonin. Bravo. Zakoni është përgjigja e saktë. Irena i ka rënë në kokë. Unë thashë është një fjalë e zakonshme. Ti e the disa herë, disa herë, po. Por uh, por nuk i ratë në të. Po gjithsesi Irena ia doli. Irena ti mos qaj, ti qaj ti. Ëh, uh, le ta dëgjojmë tani klipin e plotë. Zbulimi na ofron një mundësi tjetër për mbrojtjen e këtij majmuni të madh që është i rrezikuar. Por, kemi edhe mundësi që të shohim disa sjellje të paprecedenta, përfshirë këtu edhe zakonin e përdorimit të veglave. Aha! Bravo. Aha. Zakonin e përdorimit të veglave. Përfshirë këtu edhe zakonin e përdorimit të veglave. Nuk na u duk tipike Lori, prandaj e fshehëm. Po po, jo, është tamam. Sepse thamë nuk do shkojë mendja se zakonisht themi fjalë të tjera. Më të vështira. Po. Rutinën, zakonin. Zakonin ose aftësinë, domethënë aftësinë, nuk e di. Gjithsesi, shprehin. Ëm, uh, fjala ishte zakonin Irena e gjeti, pesë dhuratat shkojnë për të. Faleminderit për të gjithë ju që provuat. Nga e hëna e mbrapa një, po, një censurë e re nga Altini. Po deri atëherë kemi në mes një fundjavë të ftohtë me grip. Me unë shpresoj pa grip. Jo, ne jo, po, po them për ata që janë. Për ata që janë po. Ë, uh, unë dua që të mm. dua të çoj çunin në dëborë. Kjo po, është, kjo është qëllimi i fundjavës. Prioriteti im. Ë, uh, ndoshta që për sot. Dajti deri poshtë. Mm. mm. Ndaj deri deri poshtë. Mm -hmm. Po mendoj këtej nga Surreli këtej nga mund të jetë mjaftueshëm. Po, s'e besoj. Do të ngjitesh ti më lart. Nuk është keq, duke menduar sa borë ka rënë. Në Durrës. Po pra. Në Durrës. Ka disa foto. E u shkel tani. Mbaroi. E kanë shkel ato durrsakët, e di si janë ato? Nuk lënë gjë për ne. Ato kanë dalë. Që natën. Tani kush ishte ai uh, personazhi që kishte dalë? Nga Durrësi. Cili personazh? Që më thoshe çfarë? Shoku jonë. Ë, uh, ha se s'po më vjen emri tani. Albani, Albani. Albani kishte bërë po. video, ndërkohë që binte në Durrës. Albani është pse në Durrës, Albani në Durrës. Po, shtëpinë në Durrës po. e ka, kështu që. Kozeta, kishte bërë mm. foto. Janë të shumtë që kanë bërë po. foto. Janë të shumtë durrsakët. Po pra. Ato që janë shponjës ishte artistike. Ato na kishin përshëndetur po. Një ashtu në Atyrat. Në lagjen Atyrat. Lindore, blloku rus. Blloku rus, blloku rus. Faleminderit Lavrov. Ikim. Fituesi i fundit është Ervini, ka gjetur sharadën tuaj Bixhozi. Ishte fjala 223 i mbaron numri, fiton dy bileta për nesër. Amigos, e gjet Bixhozi në fund, a? Më në fund. Ja dëgjo, i ra bixha. I ra bixho, Bixhozi. Edhe ju tani miq të dashur Orkesta është duke ardhur në Music Box në Club FM nga ora 10 deri në mesditë çdo ditë me Orkesta Zaimin është next. Mirupafshim fundjavë të mbarë. Ciao.